La música bluegrass és una forma, és una part de la música tradicional americana, la música d'arrel, i és eh, parenta, molt pròxima del que es pot considerar com a música country. De fet, aquí està involucrada el folk anglès, escocès o irlandès, la música dels apalatges, la vella música, música afroamericana i les bandes de cordes. Són tot el que van portar, juntament amb elements de blues i de jazz, a la formació de la bluegrass music. Ah! En el programa d'avui escoltem una sèrie de les eh, peces que ens porten una de les bandes llegendàries en aquest món de la música bluegrass. Partirem cap a molts anys enrere, cap al 1974, per escoltar cançons d'una formació destacadíssima en el seu moment, els Kentucky Travelers. Els Kentucky Travelers es van fundar l'any 1952, al mateix moment que també es fundava un segell importantíssim, el Star Day. Van començar a tocar música professionalment amb emissores de ràdio a Maysville, a Kentucky, a Portsmouth, a Ohio, a Winchester, a Kentucky i també en diverses poblacions limitros amb aquests comtats i estats americans. La banda va deixar d'actuar en directe l'any 1955 després de la mort del seu mànager. El 1956, però, en Kermit Richmond i la Lind Underwood del grup original van trobar-se amb Bill Wilson, un de gran especialista amb el banjo de cinc cordes, i els Kentucky Travelers van començar començar a viatjar de nou. Escoltem alguna de les cançons que ens portaven aleshores amb aquest segment dedicat a la bona música americana. Escoltem els Kentucky Travelers amb Your Mind i My Dreams. My friends ask me why I'm so lonely Cause they don't know the heartaches I see They can't see that my dreams are all shattered. Are what you're leaving, dear, has done to me. Oh, another has taken you from me. And I can't go on, dear, it seems. It's so hard to know you don't want me. But you'll always be mine in my dreams. would always be true, dear. I never dreamed that you'd say goodbye. But you broke all the vows that you made me and left me here alone, my dear, to cry. Oh, another has taken you from me, and I can't go on, dear, it seems. It's so hard to know you don't want me, but you'll always be mine. but you'll always El bluegrass, una de les eh, músiques més tradicionals americanes i més conegudes arreu, ens la portaven els Kentucky Travelers. Aquest disc en què estem escoltant és la versió original editada l'any 1974 al Japó. L'àlbum en si es va editar anys enrere. Va ser el 1963 com va veure la llum. El segell discogràfic en què el va editar era, com hem dit, Starday Records, que durant anys va estar enregistrant la música d'aquesta formació, dels Kentucky Travelers String Big i que tenia la seva seu, concretament, al mateix estat de Tennessee. Música excepcional la càrrec d'una formació històrica dins el món del bluegrass, els Kentucky Travers, de qui ara escoltarem aquest When You're Out of My Arms. As I write this letter, my darling, my lonely heart is crying for you. for you are my one ray of sunshine. I wonder if you still love me too. When you're out of my arms, that's when I'm lonely. I'm afraid that you find somebody new. Oh, please keep your I pray that someday they will come true. Please don't ever break the vow that you made me. I can never go on without you. When you're out of my arms, that's when I'm lonely. I'm afraid that you'll find somebody new. Oh, please keep your heart for me only. When you're love no other, and always in my arms you wanna be. But when you're away from me, darling, this lonely heart of mine can't be free. When you're out of my arms, that's when I'm lonely. I'm afraid that you find somebody new. Oh, please keep your heart for me only.